พุทธชัยมงคลคาถา อาหุงสหัสสมพิเนมิตาสาวุทันตังครีเมฆรังอุทิตโครัสเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวัตุเตชยมังคลานิมาราติเรกรมพิโยชิตสาภรติงโครัง ปนารวกมาคมธาทยาคังคันติสุทานตวิธินาสิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิราคิริงขจวรังอติมาตพัวตังทาวากิจากรรมสเนวสุธารุนันตังเมตัมบุเสกวิธินาชิตวามุนินโทต ันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโอคีตคาคมติหาทสุธารุนันตังทาวันติโยชนปทังภุริมารวันตังอิทิปิสังคตมโนชิตวามุนินโนตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกตวานกาธมุทรังอิวคาพินิยาจิน ญจายทุทวัจนังชนะกายมาเชสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตนะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทบูตังปัญญาปฏิปัจริโตจิตวามุนินโทตันเตะสา ภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคานวิพุทธังมหิทิปุเตนะเทระพุชเคนะธรรมาปยันตัวอิทัวปเทสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุคาหทิทิพุชเคนะสุทาทหัดทั้งพระมังวิสุทธิจุติมิทิ ปกาพิธานังญาณายพระเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตชยมังคระอาทคาทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอธิขมายนโรสปัญโย 哦。 มหาการุณิโกนาททหิตายาสัพปารินางปัวเลตวาปารมีสัพาปัดสามโพธิโมตะมังเอเตนะสาจวะเชนะหัวตุเตชยมังคลังชยานตัวโพธิยามัวเลสักยานังทันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยหัวหิชยาสุชยมังค ะเลอปราชิตปันลังเกสเสบทวิปวคะเลอภิเสเกสาพระพุทธานังตาปัตตวปโมตติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมหัวตจะสุเยทังพรหมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังประทากินังม โลกัมมังปณีทีเตปทากินาปทากินานิกตวานรพันตเทปทากิเน ภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสา สัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสที